أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Je, ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliyeijenga. رفع سمكها فسواها akainua kimo chake na akaitengeneza vizuri. wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, na akautia giza usiku wake na akautokeza mchana wake. wal arda ba'da dhalika dahaha, na juu ya hivyo ameitandaza ardhi. akhraja minha ma'aha wa mar'aha, akatoa ndani yake maji yake na malisho yake waljibala arsaha, na milima akaisimamisha. Mataan lakum wa lian'amikum, kwa nafuu yenu na mifugo yenu. Fa idha jaati at alqiyamatul kubra basi itakapofika hiyo balaa kubwa yauma yatadhakkaru alinsanu ma saa siku ambayo mtu atakumbuka aliyoyafanya wa burrizatil jahimu liman yara na jahannam itadhihirishwa kwa mwenye kuona fa amma man طغى basi ama yule aliyezidi ujeuri waathara alhayata ad-dunya na akakhiari maisha dunia fa innal jahima hiya al-ma'wa kwa hakika jahannam ndiyo makazi yake وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi na akajizuilia nafsi yake na matamanio فإن الجنة هي المأوى basi huyo pepo itakuwa ndiyo makazi yake Yasalunaka ani saati ayyana mursaha, wanakuuliza saa itakuwa lini? Fima anta min dhikraha, una nini wewe hata uhitaje? Ila rabbika muntahaha, kwa Mola wako mlezi ndiyo mwisho wake. Innama hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuihofu. Kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, ni kama kwamba wao siku watapoiona hawakukaa ila jioni moja tu au mchana wake. Allahu akbar, Allahu akbar la ilaha illa Allah. Enyi mnaokanya kufufuliwa kukumbeni nyinyi ni tabu zaidi ya kuziumba mbingu kuzikusanya sehemu zake zilizotawanyika mbalimbali na kunyanyua kimo chake na zikakaa sawa za tofauti wala ila na kati ya kiza katika usiku wake na akautokeza mchana wake ukawa na mwangaza na ardhi baada ya hayo akaikunjua na akaisawazisha ikasilihi kukaliwa na watu wake akatoa ndani yake maji yake yanayotibuka katika chemchem zake na ikamiminika mito yake na ikawa na mimea yake ya chakula kwa ajili ya watu na wanyama na milima akaithibitisha imara kwa ajili ya manufaa yenu na wanyama wenu mnaowafuga. Kitakapofika kiyama ambacho vitisho vyake ya kote, siku atakapokumbuka mtu vitendo vyake vya kheri ya ushari na jahanamu ikadhihirishwa wazi, akaiona kila mwenye macho kuwa ndiyo malipo. Basi ama mwenye kupita mipaka kwa maasi yake na akajichagulia nafsi yake maisha yanayopita njia basi moto wa jahannamu unaobabua upepo wake ndiyo makazi yake wala hana mingineyo. Na ama mwenye kuhofu kubwa na utukufu wa Mola wake mlezi na akaizuia nafsi yake na matamanio ya kumpumbaza basi huyo nyumba ya neema ya peponi ndiyo makazi yake wala hana penginepo. Ewe Muhammad, wanakuuliza ati habari za saa ya kiyama itakuwa lini? Ujuzi wa hayo hauko kwako hata watajie. Ujuzi wa hayo uko kwa Mola wako mlezi tu, si kwa mwinginewe. nabi Isa alayhi salam ambaye Kristo wanasema ni mwana wa Mungu au ndiye Mungu, pia anasimuliwa katika Biblia kuwa hakuijua sana siku ya kiyama. Injili ya Mathayo 24:36 inanukulu maneno ya Yesu. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae hata malaika walio mbinguni wala mwana ila baba peke yake. Kwani wajibu wako ni kuwaonya wanaohofu siku watangazia wakati wake. Na wao siku watakayoiona hiyo saa ya kiyama ni kama kwamba hawakuishi duniani zaidi kuliko jioni moja tu au mchana wake.